η σελίδα του σταθμού στο facebook Κόνη Παύλα On Κάντε like και follow ώστε να έχετε ενημερώσεις και για τις υπόλοιπες εκπομπές από τους άλλους παραγωγούς. Η σελίδα στο Instagram Κόνη On κάτω Παύλα Web κάτω Παύλα Radio και ο λογαριασμός στο Twitter Κόνι. Υπάρχει φυσικά και η εφαρμογή του σταθμού γράφετε μία λέξη κολλητά Κόνη Παύλα Η Τη βρίσκεται και στο Play Store και στο iTunes, για σας που έχετε Apple. Και φυσικά όπως λέω κάθε φορά, για σας που αγαπάτε αυτή την εκπομπή συγκεκριμένα και δεν την πετυχαίνετε, δεν την προλαβαίνετε live, κάνετε μια αναζήτηση με ελληνικού χαρακτήρες, γράφετε στο facebook ε, ραδιοφωνική εκπομπή τα ανεύθυνα» και βρίσκετε το γκρουπάκι που είναι ανοιχτό. Και εκεί ε, είναι όλες οι εκπομπές περασμένες ε, είτε στο Mixcloud είτε στο archive.org και το κάθε post έχει και tracklist ώστε να ξέρετε και τι ε, περιλαμβάνει κάθε εκπομπή. Όπως έχετε καταλάβει, το τελευταίο καιρό είμαι πολύ έτσι, συνεπής ε, στα ανεβάσματα, δεν έχουμε μείνει καθόλου πίσω. Και αν την χάσατε υπάρχει και η εκπομπή αφιέρωμα στα road trip που ήταν πριν ε, δύο Δευτέρες. Ε, αν δεν την ε, πετύχατε και δεν ήσασταν ε, ε, ζωντανά να τον ακούσετε, είναι ήδη εκεί στο κονσερβάδικο των παλαιών εκπομπών. Η σημερινή εκπομπή έχει ένα αφιέρωμα πολύ ιδιαίτερο, θα το έλεγα λίγο creepy, θα το έλεγα λίγο έτσι ανατριχιαστικό και κυρίως, πώς να το πω, έτσι σαν εθνογραφικού χαρακτήρα. Αφορμή στάθηκε η ε, το ντοκιμαντέρ που είδα στο Netflix το Σαββατοκύριακο, το Wild Wild Country, ε, που αφορούσε τη ζωή του γκουρού Όσο ε, και ειδικά το κομμάτι που μετήκησε στις Ηνωμένε Πολιτείες και προσπάθησε να φτιάξει εκεί αυτό το κοινόβιο στο Όρεγκον. τέλος πάντων, κάπως ε, εμπνεύστηκα από όλη αυτή την κατάσταση και έκατσα και το έψαξα και το προφανές θα ήταν να έκανα μια κομπή με τραγούδια που να μιλάνε για αιρέσεις αλλά έλα ντε που έψα σε ένα υπέροχο thread ε, εκεί στο Reddit, αμερικάνικο, αμερικάνικη πλατφόρμα όπου ο κόσμος ε, ε, ανέφερε ένα παράδειγμα μετά το άλλο από πρώην μέλη αιρέσεων αρχηγούς κυρίως αλλά και μη, οι οποίοι προσπάθησαν την τύχη τους στον ε, καλλιτεχνικό χώρο και ιδιαίτερα στο τραγούδι. Κάποια από αυτά που θα παίξουμε σήμερα είναι έτσι έχουν ε, το χαρακτήρα της ε, ή της ε, χειραφέτησης αν θέλετε ή του προσιλτηρισμού τέλος πάντων, αυτή τη λέξη έψαχνα προτιμότερη και κάποια άλλα είναι απλά ε, side project ας πούμε των ε, ε, μετέπειτα ερετικών. Κάπως έτσι ήταν και η περίπτωση με τον ε, διαβόητο Charles Μάνσον, ο οποίος ε, πριν ε, οδηγήσει τον, τους ακολουθούς του στα εγκλήματα που όλοι ξέρουμε, είχε δοκιμάσει την τύχη του, χωρίς μεγάλη επιτυχία είναι αλήθεια, στο τραγούδι. Και αυτό θα είναι που θα ανοίξει το σημερινό αφιέρωμα. Look at your game girl, Charles Manson. There's The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion. Living in that confusion frustration and doubt. Can you ever live without the game? The sad, sad game. Mad game. Just to say your love's not enough. If on you can't be true, you can tell those you feel. Ah, those feelings real. Look at your game, girl. Oh, look at your game, girl. If and you can't feel, uh, and the feelings ain't real, uh, then you better stop trying, or you're gonna play crying. Είναι πραγματικά οξύμορο να ακούς αυτή τη γλυκούλικια φωνή και τα έτσι αρπίσματα στην ακουστική κιθάρα και τον έτσι mellow ήχο και να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος, αν και δεν εγκλημάτισε ο ίδιος, ήταν ο ηθικός αυτούργος για κάποια από τα πιο έτσι, φοβερά εγκλήματα του 20ου αιώνα. Ε, για όσους δεν ξέρουν, η περιβόητη ομάδα γύρω από τον Μάνσον... Ε, ε, που αυτό αποκαλούντουσαν The Manson Family, μετά από δικές του οδηγίες ε, σφάξαν ε, κάποιους ε, καλεσμένους μέσα στο ίδιο στο σπίτι και μάλιστα κάποια από αυτοί τους καλεσμένους ήταν και η Sharon Tate, η τότε γυναίκα του Ρόμαν Πολάσκη η οποία ήταν και έγκυος ε, στο παιδί τους. πολλά έχουν γραφτεί για τον Charles Μάνσον, επί της ουσίας ε, αυτό που προσπαθούσε ήταν να πετύχει την προσοχή των ε, media πάνω του. Και αν μη τι άλλο, το πέτυχε. Ε, έχει περάσει νομίζω πολύ την ε, ροκ κουλτούρα και σε κάνει να σκέφτεσαι τι θα είχε γίνει άμα είχε πετύχει έστω και λίγο ως τραγουδιστής και είχε βάλει έτσι στην άκρη αυτά τα έτσι πολύ μακάβρια σχέδια θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια μετά, ένα από αυτόν και ένα από τις ε, έτσι, του, τις ε, κοπέλες που τον ε, ακολουθούσαν. Έχει ενδιαφέρον ε, να δει κανείς, έτσι πάλι εθνογραφικά, ότι οι περισσότερες από αυτές τις αιρέσεις βρήκαν ε, έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι περισσότερες έτσι γιγαντώθηκαν ή αναπτύχθηκαν εκεί δεκαετίες 60 και 70. Δεν είναι τυχαίο αυτό ήταν ε, μια γενικότερη κατάσταση της κοινωνίας όπου υπήρχε αναβρασμός και ο κόσμος και ιδιαίτερα οι νέοι την ψάχναν που λέμε εντός εισαγωγικών και αν αυτό είχε διάφορους ε, διόδους όπως ας πούμε το κίνημα των χίπης, ε, των λουλουδιών ε, κάποιοι άλλοι πειραματιζόντουσαν με ουσίες και κάποιοι άλλοι το θέλαν να υπάρχει έτσι πιο πνευματικό υπόβαθρο και αν ήταν έτσι και λίγο πιο αθώοι πέφτανε στα δίχτυα χαρισματικών εντός εισαγωγικών ε, ανθρώπων όπως π.χ. ήταν ο Τσέρλς ε, Μάνσον και οδηγήθηκαν έτσι σε πολλές ε, περιπέτειες. Ε, ένας άλλος ερετικός ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία για τη μεγαλύτερη μαζική αυτοκτονία. Βέβαια, οι ειδικοί δεν προτιμούν αυτόν τον όρο, γιατί αρκετός κόσμος από την ε, ε, People's Temple, έρεση, ε, ξαναγκάστηκε στην αυτοκτονία. Τέλος πάντων, ο Jim Jones, ο ιδρυτής της Jonestown, είχε και κάποιους μουσικούς στη δούλεψή του, ώστε να ε, εξυμνούν ε, το έργο του και την υποτιθέμενη ουτοπία που είχε φτιάξει. Ε, από την χοροδία λοιπόν των People's Temple, People's Temple Choir, Walking with Your Father. Μαζική δολοφονία λοιπόν γιατί περί τούτου πρόκειτο των ε, κατοίκων της Τζόνσταουν ε, η οποία είχε μεταφερθεί τότε στην ε, Γουιάννα. Η δολοφονία λοιπόν αυτή, 917 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν ε, χωρίς τη θέλησή τους προφανώς έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Ο Jim Τζόνσταουν ήταν ένας έτσι, πολύ χαρισματικός, ας το πούμε, θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος, ε, όπως πολλές άλλες ε, αιρέσεις, θα δείτε και στο υπόλοιπο του αφιερώματος, όταν τα πράγματα στριμώχτηκαν και οικονομικά, αλλά και από τις αρχές που άρχισαν να ψαχουλεύουν, ας πούμε, τις υποθέσεις του, ε, επέλεξε τον απομονωτισμό, όπως και άλλοι ηγέτες θα δείτε κάνανε τις ίδιες κινήσεις και αγόρασε εκείνη την έκταση στην ε, γαλλική Γουαϊάννα. Οι συγγενείς όμως των οικογενειών που είχαν βρεθεί εκεί ανησυχούσαν ε, και γράψαν ένα γράμμα στον, ε, σε κάποιον γερουσιαστή του Κογκρέσου ο οποίος πήγε ο ίδιος να ερευνήσει τι συνέβαινε εκεί και ενώ κατά βάση έφυγε με θετικέ εντυπώσει. Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι να φύγουν ε, από το κοινόβιο και ο Τζόνσταν σε μια κρίση παράνοιας διάταξε να εκτελεστεί ο γερουσιαστής και λίγες ώρες μετά από αυτό διέταξε και την ε, ομαδική αυτοκτονία όλων των υπήκων της ε, Τζόνσταν. Ε, έχουν γραφτεί πολλά άρθρα. Ε, υπάρχει και ένα συγκρότημα νομίζω που λέγεται Brian Georgetown ε, Massacre. Είναι πραγματικά σοκαριστικό και διαβάζω εδώ στη Wikipedia ότι αυτή η κλιματική πράξη είναι η μεγαλύτερη, ας το πούμε, ε, μαζική απώλεια ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά μέχρι την, που έγινε και η 11η Σεπτεμβρίου. Όπως είπα λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς τους ε, των αιρέσεων, εφόσον ε, θέλουν να ελέγχουν ε, σε πολύ στενό κλειό το πίμνιό τους, ε, η στάνταρ κίνηση είναι να αγοράσουν κάποια έκταση και εκεί να οχυρωθούν. Έτσι είχε κάνει και ο David Κορές των Branch Davidians. νομίζω παραφιλιάρισα. Ας ακούσουμε το τραγούδι του και ας πούμε για την υπόθεση του πιο μετά. Πριν κάνω όμως αυτό, να καλησπερίσω τον φίλο Σπύρο στην Κεφαλονιά, τον ε, φίλτο του Φώτη και το Στέλιο και όσους άλλους εκεί έξω. David Κορές λοιπόν, ο τέος ε, ηγέτης των Brands Davidians, By the Rivers of Babylon. One, two, three, four. that was the time. Yeah, we wept. We remembered silence. We hung hops upon the willows in the mist thereof. For there they that carried us away, required of us a song. They that carried us captive, required of us birth saying, sing unto us what songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? The land of the beast, oh, the land of man. Revelation 18, 1 the rising of the sun. Glorious throughout the land, as long shall we survive. Uh, if I ever forget the Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If I not make thee above my chief joy, let my tongue get to the root of my mouth. Jerusalem, you are the apple of my eye. You are the passengers of life from the beginning. Heaven years old to understand that you will stand forever. Revelation 18 1 The rising of the sun glories throughout the land. No longer shall we serve. we shall return out of this land. By the rivers of Babylon, there we sit down. Yea, we wept. We remembered Zion. We hung our harps upon the wheels in the mist thereof. Well, there day that carried us away, the quiet of us a song? They that carried us captive, quiet of us birth. Sing, sing unto us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? The land of peace Η αίρεση λοιπόν των ε, Brands Davidians προϋπήρχε του David Κορές, όμως ε, με το θάνατο του προηγούμενου ηγέτη της, ο David Κορές ανέλαβε τα ενία κάπου εκεί γύρω στο 1983 και τι έκανε, αγόρασε μια πολύ μεγάλη έκταση στο Waco ε, και ε, περιχαρακώθηκε εκεί πέρα. Ε, λέγεται ότι ε, οι, ας το πούμε, άγραφοι κανόνες για το ποιος μπορεί να κάνει σεξ με ποιον δεν υπήρχαν και ότι ο ίδιος είχε 14-15 γυναίκες με τις οποίες έκανε συνεχόμενα παιδιά και μία από τις έτσι του τους ήταν φυσικά και το τέλος του κόσμου που έρχεται με αποτέλεσμα ε, να υπάρχει έντονη έτσι αγορά και αποθήκευση ε, πυρομαχικών και οπλοπολιβόλων και έτσι αναπόφευκτα κάποια στιγμή το FBI ανέλαβε να επέμβει και να ερευνήσει την κατάσταση και εκεί κατά τον γνήσιο έτσι αμερικάνικο τρόπο έπεσε ένα επικό πιστολίδι εκατέρωθεν Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πολιορκία, η οποία κράτησε 58 ολόκληρες μέρες και όταν τελικά το FBI αποφάσισε να εισβάλλει έτσι στο οικιστικό συγκρότημα, ε, ο Κορές και ο παδί του βάλανε φωτιά στο ίδιο συγκρότημα και σχεδόν όλοι κάηκαν ζωντανοί. Ε, για τα περισσότερα από αυτά που σας λέω υπάρχουν ε, εκτός από άρθρα και ντοκιμαντέρ στο Netflix. Ξέρω ότι ίσως ακούγονται κάπως λίγο βαριά, αλλά έχουν ενδιαφέρον γιατί εξηγούν και άλλα πράγματα που ακολούθησαν στην Αμερικάνικη ιστορία, όπως ε, για παράδειγμα την ε, άνοδο της ε, έτσι, εσωτερικής αμερικάνικης ακροδεξιάς και το domestic terrorism που λένε και οι Αμερικάνοι. Ε, μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε ακούσει δεν είναι και φοβερό μουσικά εδώ που τα λέμε, απλά το ακούμε έτσι για γυκλοπαιδικούς λόγους. Ο επόμενος κύριος, ο οποίος είχε φυσικά τη δικιά του αίρεση στην ονειρεμένη Χαβάη, αποτελεί έτσι λίγο την εξαίρεση της απόψινής ε, λίστας. Father Yod, I'm gonna take you home. That is something that it with my baby. Oh, she's quaint. to the Knights of Magic. Come on, boy. Let's see you dance. Για σας που συντονιστήκατε μόλις τώρα, είστε φυσικά στον Κόνιον Air, είναι η εκπομπή Απολαύστα Νέφινα και έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο, ιδιαίτερο σήμερα. Καταπιανόμαστε, <coughs> με συγχωρείτε, με τις αιρέσεις και ακούμε κομμάτια που έχουν γραφτεί από τους αιρετικούς, από τους αρχηγούς τους ή από οπαδούς, είτε για σκοπό προσελκυτισμού, είτε απλά έτσι καλλιτεχνικής ε, έκφρασης. Αυτός που ακούσαμε πριν το, ε, το σπότον και μισή ήταν ο Father Yod, η Yahowah, στην πραγματικότητα γεννημένος ε, James Edward ε, Baker. Αυτός λοιπόν, Αμερικάνος αρχηγός έρησης και ξεκίνησε σαν ιδιοκτήτης health food restaurant που όλα αυτά στο Sunset Strip στο Los Angeles φυσικά η πατρίδα για όλα τα έτσι, πώς να το πω, τις πρωτοποριακές ιδέες, τα, τα, τα ψαξίματα, ας πούμε, εντός. Ε, έφτιαξε λοιπόν ένα πνευματικό κοινόβιο στους λόφους του Hollywood, το οποίο το ονόμασε The Source Family, η πηγή. Αυτή ήταν επηρεασμένη πολύ έντονα από τις διδασκαλίες του Γιώργη Μπάχαν, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον νόσο, μην τον μπλέξετε, και την αστρολογική έννοια της ε, εποχής του υδροχώου, The Age of Aquarius, θα θυμάστε φυσικά και το σχετικό τραγούδι. Η Source Family λοιπόν ε, ε, λειτουργούσε ως κοινόβιο στην Νότια Καλιφόρνια στην αρχή και αργότερα στη Χαβάη. ο ίδιος ο ιδρυτής λοιπόν ήταν και ο frontman και ιδρυτής του ψυχεδελικού ροκ συγκροτήματος τους 13 το οποίο ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε και νομίζω το πιο αξιοπρεπές από, μουσικά μιλώντας από αυτά που θα ακούσουμε στην ε, λίστα. Οι περισσότεροι από τους αρχηγούς των αρέσεων έχουν ε, συνήθως έτσι άσχημα τέλη και είτε έχει να κάνει με ουσίες, είτε με αντιπαράθεση με τις αρχές, είτε με αυτοκτονία. Εδώ πάντως ο Father Yod έχει το, πραγματικά τον πιο ηλίθιο θάνατο, όντας στο κοινόβιο και στα περίχωρα της Χαβάης, ε, είδε κάποιον που έκανε ανεμόπτερο, το θυμάστε, αυτό δεκαετία 80, το, το Δέλτα που λέγαμε και αποφάσισε να δοκιμάσει να κάνει χωρίς να έχει καμία απολύτως ε, εκπαίδευση και προφανώς ε, γκρεμοτσακίστηκε και πέθανε πολύ νέος από ό,τι διαβάζω εδώ κάτω από 50 ετών. Αυτά για το έτσι ε, κομικοτραγικό της ε, περίπτωσης των αιρέσεων. Μας γράφει εδώ ο Μύρος ότι ε, δεκαετία 70 υπήρχε και μια σχετική έτσι ψύχωση με τους εξωγήνους Θα πούμε και γι' αυτό για μια αίρεση που ασχολήθηκε πολύ και με τους εξωγήνους και με έναν κομίτη συγκεκριμένα. Ε, για την ώρα όμως θα πιάσουμε την πιο mainstream αίρεση η οποία έχουμε ακούσει και πολλές ε, διασημότητες να είναι μέλη της. Ο Τόμ Κρούζ έχει μιλήσει ούκο λίγες φορές ε, υπέρ της και είναι θα το έλεγα η πιο ακίνδυνη μέχρι στιγμής, ενώ ότι δεν έχει αποδειχτεί κάτι ή δεν έχει βγει τελείως στη φόρα. Αν και κάπου πήρε το μάτι μου ένα ντοκιμαντέρ που γίναγε κάποιος ο οποίος ήθελε να βγάλει έτσι τα άπλητα στη φόρα της ε, Η Σαϊντολογία είναι από τις λίγες αιρέσεις οι οποίες ο υποτιθέμενος Μεσσίας ε, ήταν και ο δημιουργός της ας πούμε και ε, πάνω κάτω αυτό είναι το ιερό πρόσωπο της ε, φάσης, ο L. Ron Hubbard. Και ε, από αυτόν ακούσαμε το Wind Splitter που ε, έπαιξε αμέσως με το spot και μισή και έχει βγάλει έτσι ένα άλμπουμ, ας το πούμε, προσιλητισμού το οποίο λέγεται Mission Earth, πολύ έτσι βαρύγδουπος τίτλος και θα ακούσουμε από τον Edgar Winter το Teach Me. προσπαθώ να βρω έναν ε, έτσι εύκολο ορισμό της ε, σαϊντολογίας γιατί όντως από όλα αυτά τα οποία σας έχω φέρει σήμερα νομίζω είναι έτσι πιο δημοφιλής και η πιο... που δεν την έχει πειράξει ο νόμος τέλος πάντων και λέει Wikipedia, a religion, a movement, a scam, a business. Οπότε μπορείτε να κρατήσετε και τα τέσσερα νομίζω. Θυμάμαι πριν ε, πολλά πολλά χρόνια βόλταρα με κάτι φίλους εκεί στην πλατεία συντάγματος και εκεί που ήταν ε, τα McDonald's ας πούμε ήταν παρκαρισμένο ένα διορφο έτσι λονδρέζικο λεωφορείο και κάτι είχε για promotion μέσα και μπήκαμε έτσι όλο χαρά. Δεν είχα ταξιδέψει και τότε στο εξωτερικό, οπότε ξέρετε δεν το είχα δει ποτέ το λεωφορείο αυτό από κοντά. Ε, και πολύ γρήγορα έτσι μου έπεσε η διάθεση ότι όπ, τι διαφημίζουν εδώ πέρα οι τύποι, γιατί κατάλαβα ότι ήταν φυλάδια σε υπάρχουν διάφοροι έτσι, διάσημοι που μιλάνε πολύ ένθερμα για αυτήν την ε, αίρεση, αλλά δεν πάβει να είναι πάνω απ' όλα αίρεση. Καλησπέρα και στη φίλη Άννη και σε όλους σας τυχόν είστε και έξω. Μπόλικος κόσμος ε, σήμερα στο chat. Η μικρή εξαίρεση του σημερινού αφιερώματος που δεν είναι μια αίρεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η περίπτωση του Σόκο Ασαχάρα ο οποίος είχε φτιάξει μια αίρεση που πίστευε φυσικά στο τέλος του κόσμου, Αούμ Συνρίκιο, αν το προφέρω σωστά. Αυτός ξεκίνησε να παρουσιάζει τον εαυτό του σαν υπέρτατος πνευματικός ηγέτης, μάλιστα είτε το πιστεύετε όχι, ένα από τα έτσι τερτύπια του ας πούμε, αυτά τα, τα gimmicks ας πούμε για να εντυπωσιάσει τον κόσμο ήταν μια φωτογραφία ε, στην οποία υποτίθεται ο ίδιος με τη δύναμη του διαλογισμού και της σκέψης ε, πάνω από τη γη. Αν δείτε τη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι σχεδόν ξεκάθαρο ότι, ε, πώς να το πω, έχει παγώσει το καρέ όπου αυτός πέφτει <laughs> από κάπου, απλά τυχαίνει να είναι ο κλαδόν. Ε, δεν υπάρχουν <laughs> βίντεο που να εωρείται προφανώς. Ε, συγκέντρωση λοιπόν αρκετό κόσμο ε, ως ε, ακόλουθους και κάποια στιγμή θέλησε να βάλει και για υποψηφιότητα για το Τόκιο. Ε, πίστευε πολύ περισσότερο στην ε, δύναμη και στην επιρροή που είχε και όταν ε, απέτυχε παταγωδός, όπως αντιδρούν τυπικά έτσι, τέτοιοι παρανοϊκοί τύποι, αποφάσισε να προβεί σε τρομοκρατία και αυτός και οι συνεργάτες του ήταν υπεύθυνοι για την επίθεση στον, ε, στο μετρό του Τόκιο το 1995 με το δηλητηριώδες αέριο Σαρίν. 13 άτομα πεθάνανε, 50 τραυματίες και 1000 άτομα είχαν σοβαρά προβλήματα με την όρασή τους. Ε, οι Ιαπωνέζοι δεν αστείευονται με αυτά τα πράγματα και ο πρωτεργάτης της αίρεσης ε, καταδικάστηκε σε θάνατο το 2018. Υπάρχουν πληθώρα από άνιμε στο διαδίκτυο όπου προωθείται τι άλλο, η ομαδούλα, η αίρεση. Ε, τον ήχο από κάποιο από αυτά τα άνιμε θα απολαύσουμε εντός εισαγωγικών. πραγματικά αντριχιαστικό να δεις αυτό το άνιμε και να μην έχεις έτσι context που λένε και στο χωριό μου <laughs> και μετά να σου εξηγήσουν τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μια άλλη κοινή συνισταμένη ε, αυτών των αιρέσεων δεν είναι απαραίτητα ε, κάποιος ας πούμε που έχει οικονομικό όφελος. Τις περισσότερες φορές υπάρχει οικονομικό όφελος εδώ που τα λέμε ή σεξουαλικό ή άλλου είδους ε, εκμετάλλευσης, αλλά πάντα σχεδόν υπάρχει ένας ε, παράφρονας, ο οποίος ε, με τη χρήση των ουσιών γίνεται ακόμα περισσότερο παράφρονας και πολλές φορές θέλει να εγκαταλείψει τα κόσμια και δεν θέλει να το κάνει μόνος του, θέλει να έχει την αίσθηση ότι θα πάρει κι άλλους μαζί του. τα χρόνια της πατοδυναμίας του Σακάρα, που σας είπα πιο πριν, του Ιάπων αυτού αρχηγού της αίρεσης υπήρχε και έτσι ένα τελετουργικό χορευτικό. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω ε, με ομιλία, πρέπει να το δείτε. Όμως ε, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα ακούγοντας ε, τη μουσική που δίνει αυτή τη χορογραφία που δεν είναι τίποτα άλλο παρά έτσι προπαγανδιστικό βίντεο της φάσης του. 双喜，西喜，西喜，西喜，西，喜，萨哈拉双西双西双西双西双西双西啊！萨哈拉双西。日本の双喜，世界の双喜，地球的双喜，双喜，双喜，光亮的双 また散上がる若きエースに消えしよう僕らの日本を守るために そしそしそし朝原そしそしそしそしそしそし朝原そし過去の舞台現在の舞台未来の舞台ダそしそし光を浴びて また立ち上がる実報書物の変化心僕らの心を守るために孫子の力が必要 阿拉桑吉，桑吉桑吉桑吉桑吉桑吉，阿拉阿拉桑吉，桑西桑吉桑吉桑西桑吉，阿拉阿拉桑吉，卡多森多鸟来，伊格森多鸟来，西贡的鸟来。 三四三四慈愛を放ち今立ち上がるマイトレリアの変化心僕らの魂を守るために損失 力が必要だそしそし朝原そしそしそしそしそしそし朝原そしそしそしそしそしそし朝原そし Δύσκολο να βρεις μετάφραση για τέτοια κομμάτια. Ε, θα είχα μια έτσι αρρωστημένη περιέργεια να δω τι θα έλεγε εδώ πέρα ο χορογράφος. Ε, θυμίζω ακούσαμε έτσι μια... Το ηχητικό από μια χορευτική ρουτίνα Τον ε, Αούμ αν το προφέρω σωστά βέβαια. Ε, καταπιαστήκαμε κυρίως με τις Ηνωμένε Πολιτείε, πιάσαμε λίγο Τόκιο, Ιαπωνία. Ας δούμε και λίγο τι κάνουν εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν πάνε πίσω. Η Εκκλησία λοιπόν με τον βαρύγδουπο τίτλο The Process Church of the Final Judgment ή αλλιώς για τους φίλους σκέτο Process Church ήταν ένα, μια Βρετανική αίρεση που δημιουργήθηκε το 1966 και στην ουσία ε, διαλύθηκε ας πούμε το 1970. Ε, τα ιδρυτικά της μέλη ήταν το ζευγάρι Mary, Αν Μακλίν και Ρόμπερτ Grimson οι οποίοι προσπάθησαν έτσι να κηρύσουν ας πούμε, τις αρχές της θρησκείας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένε Πολιτείε στα τέλη του της του 60 και αρχές του 70. Η εκκλησία του, της Process Church, ε, η πίστη της ας πούμε, τα βασικά της πιστεύω, θεωρείται ως ένα είδος νεογνωστικής θεολογίας. Το ενδιαφέρον που έχει σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι το ζευγάρι που σας ανέφερα ήταν συνιστόσα της εντολογίας, ήταν αρχικά πιστή της εντολογίας, εκδιωχθήκανε και τη σκέφτηκαν όπως έτσι κάθε καλός Έλληνας που βλέπει μια επιχείρηση να πετυχαίνει δίπλα του, ανοίξανε το δικό τους ε, μαγαζί. Μάλιστα βλέπω ότι οι σαϊντολόγοι έχουν ένα ειδικό όργανο το οποίο λέγεται e-meter το οποίο φανταστείτε πως είναι ας πούμε το κεφαλογράφος απλά το e-meter ε, μετράει ας πούμε τις ε, συναισθηματικές εξάρσεις και έτσι μπορεί να θεραπεύσει διάφορα πράγματα. Ε, αυτό ήταν, αυτό το αρχικό κόνσεπτ ας πούμε του όργανου ε, στην πορεία φαντάζομαι για να γλιτώσουν μηνύσεις, οι σανιτολόγοι το αρνηθήκανε ότι μπορεί να θεραπεύσει το οτιδήποτε. Ε, πίσω όμως τους ε, process church που λέγαμε αποφάσισαν και αυτοί ότι χρειάζονται και αυτοί ένα κατσεντάκι οπότε ε, φτιάξαν το δικό τους το οποίο λέγεται P-Scope. Δεν θέλω καν <laughs> να μπω στη διαδικασία να ψάξω ε, τι ακριβώς ε, μετρούσε αυτό το περιβόητο P-Scope. Στο διατάφτα όμως, στη μουσική, η Σάμπαθα Σέμπλαϊ ε, δηλώνουν πιστή ακόμα αυτή τη αίρεση, αν και έχει διαρθεί πόσα χρόνια. Glory to the gods in the highest. Glory to the gods in the highest. Place yourself in the highest. of reality. Conan Web Radio. to see only the ways of space, only the ways of space. Song they taught us. Now Doe came riding an apple white horse, the human body he did take, with his first fruit soul litter in his right hand to open the heaven's gate. They laid down their bodies for the sake of Doe in heaven timed with Comet Hail by Palm Sunday in 97, their final act to even conquer death. The Red Horses, Bush and Blair, dashed all prospects for world peace. As 9-11 shook the human world, global war will never cease. A 97 pact, a new Pearl Harbor they did seek, an excuse to invade Iraq, murder for oil they now reap. Black Horse, Obama's nation. The latest puppet rulers yoke to steer. Financial schemes by corporate nations, further crisis will appear. As the seventh trumpet sounds, Wall Street gambling is profound. As the sun beats up, heats up the gold globe, and the rich prepare to hide beneath the ground. The Green Horse Rider's name is Deadly, accompanied by Hell many killed by military, hunger, disease, and traps as well. Angels are ordered to pour out their medicine vials. Believe in tea and or human, the choice to grow from troubles and trials. Those who call the names T and and believe in all they said and share in all with others, though some will want them dead. Yes, their bodies will in fact see death, but their souls they will survive. Saved as a second harvest and renewed life as their prize. This talk may soon be halted, but at least you've had the chance to hear a part of their song and choose to learn their dance. The garden civilization must be stated before the little book will come. So while the face of doubt is still showing, the judgment time is not fully done. Let me have no human ways, no thoughts of self, no faults to see. Only the ways of space, only the ways of space. In my father's path at last, in my father's path at last, only the ways Φοβερή σύνθεση δεν βρίσκεται. 16 ολόκληρα χορταστικά λεπτά. Λεπτά, με συγχωρείτε. The UFO 2 Witnesser and Jesus Incarcerate return as promised. The song about T and Do. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που περιέγραφε και ο Όμηρος να μιλήσουμε για την αίρεση Heaven's Gate. Για σας που δεν έχετε ιδέα τι λέω, η εκπομπή Απολαύστα ανέθινα» που είστε συντονισμένοι έχουμε αφιέρωμα στις αιρέσεις και συγκεκριμένα τραγούδια που γράφτηκαν από μέλη ή αρχηγούς των αιρέσεων. Η Heaven's Gate λοιπόν δημιουργήθηκε κάπου εκεί τέλη δεκαετίας 70 από τον ε, Τι ε, και, τον, ε, και την, συγγνώμη, την Τι και τον Ντο παρατσούκλια ήταν αυτά για την ε, Bonnie Nettles και τον Marshall Applewhite ούτε λίγο ούτε πολύ, ε, πιστεύανε ότι η, η κάποια ανώτερη μορφή ζωής, θα έπαιρνε κάποιους εκλεκτούς ανθρώπους. Ε, αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι φυσικά θα πρέπει να αφήσουν τα γήινα ανθρώπινα κορμιά τους ε, στον πλανήτη Γη και να ταξιδέψουν ως ψυχές, ως εθέρας, δεν ξέρω πώς το είχαν φανταστεί και να επιβαστούν ε, σε αυτά τα διαστημόπλια που θα τους παίρνανε στον παράδεισο επί της ουσίας και έτσι θα γλιτώνανε και τη συντέλεια του κόσμου με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Ε, οι αρχικές ε, διδαχές ας πούμε της αίρεσης ήταν ότι το ζευγάρι, το δίδυμο ήταν αθάνατη και όσο ζούσαν δεν θα φεύγανε ποτέ από από την ύπαρξή τους, όμως τα πράγμα στράβωσε λιγάκι όταν η, η κυρία του κυρίου έφυγε από καρκίνο το 1985 και όπως μπορείτε να φανταστείτε αυτό οδήγησε τον ήδη έτσι τρελούλη Applewhite σε νέες θεωρίες και νέα ε, κύματα έτσι παραφροσύνης. Ε, ούτε λίγο ούτε πολύ ετοιμαζόντουσαν για το τέλος και απλά περιμέναν τη σωστή στιγμή. Υπήρχε και ένα site το οποίο παραδόξως υπάρχει ακόμα αν το ψάξετε και είναι απορίας άξιο ποιος ή ποιοι πληρώνουν για να μένει ακόμα ας πούμε το domain και στο site αυτό είναι κάπως έτσι απαριθμημένη σαν ημερολόγιο ας πούμε η κατάσταση του πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσει το σώμα σου και να ακολουθήσει τους εξωγήινους σε μια καλύτερη ζωή. Και αυτή η κατάλληλη στιγμή ήρθε το 1997 όπου ο κομίτης Χέιλ Μπομπ ε, πλησίασε τη γη όσο δεν την είχε πλησιάσει ποτέ και στα μάτια και τα αυτιά των ε, συγκεκριμένων ερετικών αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή και πραγματοποίησαν και αυτή η μαζική αυτοκτονία με δηλητηριώδη χημικά και σακούλες από ό,τι διαβάζω εδώ πάνω από τα κεφάλια τους ώστε να πεθάνουν ψήσεις από ασφυξία ο ιδρυτής πέθανε και αυτός και το παράδοξο πόσα χρόνια μετά υπάρχει αυτός ο τυπάκος που μόλις ακούσαμε και επί της ουσίας αν πιάσατε τους στίχους ε, έχει έτσι ένα ευσεβή πόθο ότι ο, ε, ο Ντο και η Τι θα γυρίσουν στη γη και θα πάρουν ε, τους υπόλοιπους πιστούς μαζί στην ε, γη της επαγγελίας στον παράδεισο, πείτε το πως θέλετε. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και τελείωσε έτσι φιλετική κατάσταση γιατί θα μιλήσουμε για το Nation of Islam το οποίο εντάξει είναι και δεν είναι μέσα αυτή τη λίστα επί της ουσίας είναι πιο πολύ έτσι σέχτα ας πούμε θα ακούσουμε τον Λούις Φάρακαν, τον ηγέτη δηλαδή του Nation of Islam, όταν δεν ήταν θρησκευτικός ηγέτης και ήταν τραγουδιστής της Καλύψο. Εδώ διασκευάζει Ugly Woman. in a king's life. Never make a pretty woman your wife. If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. Now all you have to do is just what I say, and then you will be jolly, merry, and gay. Therefore, from a logical point of view, you better marry a woman uglier than you. I'm a logical point of view. Always marry a woman uglier than you. A pretty woman make her husband look small and very often cause his downfall. Soon as she marry there and then she starts to do the things that will break your heart. And when you think that she's belonging to you, she's calling somebody else to do. Man, from a logical point of view, you better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. But if you make an ugly woman your wife, you can be sure you'll be happy in all your life. She will never do things in a funny way to allow the neighbor have the thing to say. She wouldn't disregard her husband at all by exhibiting herself to Peter and Paul. Man, from a logical point of view, you better marry a woman uglier than you from a logical point of view. Always carry on. table in mine. At night when you lie down in your cozy bed, she will cook, caress you and scratch your head. Another minute in the night, she will leave you alone. It seems she wants to melt the fat from your bone. Man, from a logical point of view, you better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Matters not your friend, say that you have no taste. Marry an ugly woman about disgrace. One who is cute looking, barbarous and rough, with a skin like alligator, bumpy and tough. Pigeon toed, pole leg, a mouth in her eye. She got two lips that look like a big bow tie. Boy, from a logical point of view, you better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman. Ο Λούι Φαρακάν λοιπόν, 91 ε, ετών ε, σήμερα τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένας Αμερικάνος ε, θρησκευτικός του ΝΟΗ, Nation of Islam, δηλαδή τα αρχικά, μιας αφροαμερικάνικης τέλο πάντων εθνικιστικής οργάνωσης. δεν είναι ακριβώς αίρεση, απλά και στο thread που έπαιρνα έτσι υλικό, τον αναφέρανε και εκεί πέρα, αν δεν σας λέει τίποτα η οργάνωση αυτή, ε, το πιο έτσι, σημαντικό μέλος της ήταν ο Malcolm X. Ο Λούι Φάρακαν, ο οποίος τώρα αντίστοιχα αυτό αποκαλείται Λούι X, ε, πριν μπει στην ε, θρησκευτική φάση, ήταν τραγουδιστής Καλύψο όπως ακούσαμε, εδώ διασκευάζε Prince Baxter, τότε μάλιστα είχε το παρατσούκλι Καλύψο Τζιν και το γνωστό κομμάτι του Prince Buster, Ugly Woman. Ε, περίεργη φάση γενικά και βλέπω ότι υπάρχει και μια κοινή συνισταμένη. Ένα ήταν ε, το χρονικό πλαίσιο όπως είπαμε και στην αρχή, δηλαδή η δεκαετία, οι δεκαετίες μάλλον της αφισβήτησης και της, ε, της εξερεύνησης του 60 και του 70 και θα βάλω και στην εξίσωση λίγο έτσι το ψυχρό πόλεμο και το φόβο για έναν πυρηνικό όλεθρο. Υπάρχει σε πολλές από τις αυτές αιρέσεις που αναφέραμε η αίσθηση του τέλους που έρχεται και άρα και το τέλος πρέπει να ετοιμαζόμαστε με κάποιο τρόπο. Ε, εντάξει, αντί να Άλλοι φτιάχνουν καταφύγια, άλλοι μπήκαν απλά σε μια οργάνωση με αμφίβολα αποτελέσματα. Όπως είπα και στην αρχή, περισσότερες φορές η ηγεσία έχει κοινά χαρακτηριστικά ότι πρόκειται έτσι για χαρισματικές προσωπικότητες και όταν λέω χαρισματικές το λέω πιο πολύ όχι έτσι με την ε, ελληνική εκδοχή έτσι όπως το λένε στα αγγλικά charismatic, δηλαδή γοητευτικές να το πω έτσι και με τρόπο και τρόπους να έτσι μανιπιουλάρουν συνειδήσεις και να κάνουν επιτσουσίες πλήση κεφάλου. Μια τέτοια περίπτωση σε ένα πολύ μικρό κλιπάκι, μόλις 45 δευτερόλεπτα, τα κορίτσια του Charles Manson. Always is all, all is forever. Always is always forever, Is one is one is one. Inside yourself for your father. nothing is one. It's time to talk time from behind you. The illusion has been just a dream. The valley of death and I'll find you. Now is when on a sunshine beam. So bring only your perfection, for their will surely be. No cold, pain, fear, or hunger. You can't see, you can't see. Αυτές ήταν λοιπόν οι <laughs> κορασίδες του Charles Manson. Πολύ μικρό track, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αν δείτε και πλάνα από τη δίκη του Charles Manson τότε, ήταν τα κορίτσια του, που πούμε, η περιβόητη family και κοιτούσαν με ένα χαμόγελο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, σαν να μην είχαν γίνει όλα αυτά τα αποτρόπαια φωνικά. Μας γράφει εδώ ο Μύρος ε, πως είχε σπάνιο υλικό του Μάρσαλ ε, αυτού του αρχηγού της ε, Heaven's Gate που σας έλεγα πιο πριν να δίνει συνέντευξη στον ε, Larry King στο CNN. δυστυχώς έχασε το ντοκουμέντο Όμηρος, αλλά φαντάζομαι σε κάποια σκοτεινή τρύπα του ίντερνετ κάπου θα υπάρχει αυτό το ντοκουμέντο, αξίζει να το ψάξουμε. Ε, διάβαζα ότι αυτοί οι οπαδοί της Heaven's Gate, εκτός από το σεταρισμένο ενδυματολογικό που είχαν τον αυτοκτονήσαν, είχαν και όλοι παπούτσια Nike. Γιατί είχαν παπούτσια Nike, γιατί ο ιδρυτής της αίρεσης είχε δυναμία στα Nike και επίσης είχε και το ρητό ε, Just Do It, το οποίο παρέπεμπε και στην αποφασιστικότητα της αυτοκτονίας τους. Το ενδιαφέρον που συνδυάζει ε, αυτή την προφορία που μόλις σας είπα με την ε, έμπνευση του αφιερώματος αυτού. Όπως σας είπα στην αρχή, εμπνεύστηκα από το ντοκιμαντέρ του Netflix Wild Wild Country που μιλάει για τον Όσο... Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί σε αυτό το ντοκιμαντέρ αναφέρεται και ο ιδρυτής ε, της Nike, ο οποίος ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τους ρασνείς, τον κόσμο δηλαδή του όσο, ε, ο οποίος ε, έφτιαξε ας πούμε τα παπούτσια Nike όταν ε, συμμετείχε ως προπονητής σε μια Ολυμπιάδα και είδε επί της πόσο άσχημα αθλητικά παπούτσια φορούσαν οι Αμερικάνοι αθλητές. Θα είχα στο μυαλό μου πάντα ότι η Nike είναι μια έτσι πανάρχη εταιρεία και όμως μόλις από το 1971. Άσχετη η πληροφορία αυτή με τι αιρέσει, αλλά κάπως όπως βλέπετε συνδέεται με το πνεύμα της εκπομπής. Θα ξαναγυρίσουμε λίγο στους εντελόγους, καθώς όπως είπα και πριν είναι οι πιο ισχυροί επικοινωνιακά και από πλευράς marketing και αν θέλουν μπορούν να επιστατεύσουν δυνατά χαρτιά για να κηρύξουν το έργο τους και τις ιδέες τους. Εδώ ο Τζον Τραβόλτα ε, κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. The Road to Freedom. podcast. Hey guys and gals, get hip with a new craze. Register today for your very own personal 666 barcode implant. No more need to carry cash or credit cards. The price of the goods you buy is now automatically subtracted from your bank account by the computer terminal at the checkout stand. It's fast, it's easy. It's want to μπήκαμε αισίω και στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής «Απολαύστα Νέθινα, προλαβαίνουμε να χωρέσουμε μερικέ αιρεσούλε ακόμα. The Family International, TFI ε, για συντομία, είναι μια αμερικάνικη θρησκευτική κίνηση, αν θέλουμε να την πούμε έτσι <laughs> μαλακά μαλακά. Ιδρύθηκε το 1968 από τον David Brandt Berg, το group έχει αλλάξει διάφορες ονομασίες από τον καιρό της σύλληψής του, Teens for Christ, The Children of God, The Family of Love ή απλά The Family. Ε, το κομμάτι που ακούσαμε από του, την πάντα 666, φτου, φτου, φτου, μακριά από μας, κάθε Don't Go. Πού να μην πάει κάθε όμως, μα να μην πάει στο σούπερ μάρκετ φυσικά που υπάρχει το σατανικό barcode που διαβάζει τα στοιχεία μας. Μερικά πράγματα είναι ίδια νομίζω σε όλα τα έθνη. Οι ίδιοι ψεκασμένοι Αμερικάνοι ε, διαφέρουν και πολύ από τους δικούς μας εδώ που δεν θέλουν τα <laughs> ηλεκτρονικά εισιτήρια στο μετρό ή τις πιστοτικές ή οτιδήποτε. Ένα βρετανικό ποινικό δικαστήριο βρήκε τα τωρινά και παλαιότερα μέλη όπου υποστήριζαν ότι υπάρχουν έτσι ολοκληρωτικές ε, αντιμετωπίσει στα μέλη και συστηματική φυσική και σεξουαλική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση σε παιδιά που συμμετείχαν στην ε, κίνηση. Ε, το Group ε, Family International έχει επίσης κατηγορηθεί ότι στοχεύει έτσι στην υποστήριξη από ευπαθείς ομάδες. Ας ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτούς οι οποίοι μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου SOS. καταλαβαίνετε η κάθε αίρεση έχει και τη δικιά της πετριά και τη δικιά της ε, νέμεση. Εδώ η Family International, από ό,τι καταλαβαίνω, παίζουν το χαρτί της τεχνοφοβίας. Ε, έχει ενδιαφέρον το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, το Cathy Don't Go. Περιγράφει μια κατάσταση όπου θα υπάρχει ένα τσιπάκι μέσα στο δέρμα μας και από εκεί θα κάνουμε όλες τις συναλλαγές μας. Το αστείο είναι ότι Μπορώ να το κορυδεύουμε με αυτό παλιά, αλλά για όποιους το επιθυμούν υπάρχει ήδη αυτή η επιλογή. Το περιβόητο ας πούμε τσίπ της πιστοτικής να είναι υποδόριο. Το ξέρω, ακούγεται πολύ οργουελικό και <laughs> αν το συζητήσουμε κι άλλο θα δώσουμε δίκιο στις αιρέσεις, αλλά εντάξει, αυτή το... Ε, χρησιμοποιούν αυτή την πληροφορία, ας πούμε, είτε είναι τα, τα ακραία της τεχνολογίας για να το γυρίσουν προς ε, άλλα ωφέλη. Μιας και πιο έτσι άρτη μουσικά, οι καλλιτέχνες τους θα ακούσουμε ακόμα ένα. Sucker for Love. <clears throat> All right. so big you can just do it on your own Like the prodigal son when he ran away from home Was his very own man, took his life in his own hands But was brought to his knees when a famine hit the land A fool for the system meeting with the swine Or a fool for his daddy back on drinking wine Now you're headed for the pit and I congratulate you Take a look at yourself and see what your pride has made you Will you suffer for the world of the bleeding and dead Or will you come back home for daddy instead. I'm a sucker for love, a fool for Christ's sake, a slave of the cross that I choose to take. I'm all bought up and now I'm not my own. It's the greatest. body was raped with shame. She knew down inside she had herself to blame. Oh, she thought she'd bend a rules. she thought she'd been a fool, but she's a sucker now because just look who's where she was, and now you're standing in the garden, and the servant will taunt you and dare you to go, go and do as you want to. But he knows the choice is what the choice has always been. You're a fool for God, or you're a fool for him. I'm a sucker for love, fool for Christ's sake, a slave of the cross. sucker for love. Fool, fool for Christ's sake, slave of the cross that I choose to take. I'm all bought up and now I'm on my own. But it's the greatest kind of freedom that I've ever, ever known. Now it really doesn't matter whatever you are, be it a businessman, a worker, or a superstar. You think you're living for yourself? Well, you've been deceived. Believe in what the serpent would prompt you to believe. But as far as I'm concerned, the choice is down to two. Fool for God or the devil, tell me who's really you. I'm a sucker for a for Christ's sake, a slave of the cross. Ένα άλλο ε, συστατικό που υπάρχει ας πούμε σε όλες τις αιρέσεις, ένα, μια κοινή συνισταμένη, είναι ότι όταν υπάρχει μια κίνηση, μια τάση στην κοινωνία, αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον κόσμο θα καβαλήσουν το κύμα που λέμε. Έτσι έκανε και ο Dwight D. York, γεννημένος το 1945, ε, παρουσιαζόταν και με τα ψευδόνυμα Μάλακι Z. York, Ισα Αλ Χαντι Αλ κτλ. κτλ. Είχε φτιάξει λοιπόν ε, διάφορα μαύρα ε, μουσουλμανικά γκρουπ στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια έφτιαξε τη δικιά του κατάσταση που την ονόμασε Nuwabian Nation και στην ουσία εκμεταλλεύτηκε ας πούμε την ε, περίοδο που ανθούσαν οι μαύροι πάνθυρες και όλα τα κινήματα για τα δικαιώματα των ε, μαύρων ε, όπως ε, και άλλοι πολλοί ηγέτες λοιπόν, δημιούργησε ε, αυτή την κατάσταση. Στην αρχή ήταν στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη και τα έβαλε μέσα όλα κρυπτοζωολογία, χριστιανισμό, ε, υπτάμενη New Age και βέβαια θεωρίες συνωμοσίε. όπως ε, γίνει και πολλούς από τους οποίους ε, ασχοληθήκαμε πιο πριν. Κάποια στιγμή τα πράγματα στριμωχτήκανε, αγόρασε μια έκταση στο Putnam County στη Τζόρτσια στο Stone Mounted για την ακρίβεια. Εκεί δημιουργηθήκαν περαιτέρω προβλήματα και οι αρχές πήραν τα πράγματα στα χέρια τους και πόσο μάλλον όταν ο ίδιος ανακαλύφθηκε πως είχε κακοποιήσει πολλά παιδιά των ε, υπηκών οπαδών του, πείτε το πώς θέλετε. Ε, κάπου μέσα σε όλα αυτά είχε χρόνο να ασχοληθεί και με το τραγούδι. Dr. York λοιπόν, Love Won't Let Me Wait, το 1986. the time is right. right. όσο και αν ακούγεται σαν ένα ωραίο έτσι soul να το πω έτσι easy listening δεν ξέρω τι κατηγορία είναι αυτή ε, ο άνθρωπος που ακούσαμε είναι καταδικασμένος ως ηγέτης της ε, θρησκευτικής αίρεσης και ειδικότερα ο ίδιος για παιδοφιλία. Αυτός ήταν ο Dr. York. Ε, καλά τα γράφει η ζωή εδώ πέρα ότι υπάρχει κόσμος δυστυχώς που ακόμα και σήμερα πιστεύει σε τέτοιες ε, μπουρδες. Ε, ελπίζω να σας άρεσε Εντό εισαγωγικών το αφιέρωμα. Ξαναλέω, ε, νομίζω ήταν από τα πιο έτσι, creepy αφιερώματα και μπορείτε τόσο πάντων να το δείτε όχι από μουσικής άποψης αλλά από έτσι, κοινωνιολογικής ή εθνογραφικής. Ε, αν δεν ακούσατε ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να την ε, αναζητήσετε στο γκρουπάκι, ε, στο γκρουπ Απολαύστα ανεύθυνα» Και για τις περισσότερες υποθέσεις οποίες περιέγραψα υπάρχουν και πληθώρα έτσι, ντοκιμαντέρ και στο Netflix αλλά και έτσι, άλλα ανεξάρτητα μικρά. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Θα σας αφήσω με άλλο ένα κομμάτι του Charles Manson και με μια συμβουλή να μην είμαστε αυτό που περιγράφει με κάνει καλμάν, να έχουμε βούληση και να μην αφήσουμε κανέναν να μας ε, να παίξει με το μυαλό μας. Και εκτός ε, τούτου, να απολαμβάνει τα ανεύθυνα. Καλό βράδυ. I am a mechanical man. A mechanical man, and I do the best I can because I have my family out. I am a mechanical boy. I am my mother's toy, and I play in the backyard sometimes. I am a mechanical boy, and there's from the time. Oh, is an illusion, postulated, mocked up through confusion. the future. my choo-choo and knocked my monkey cuckoo and now my monkey's dead. Ben won't wear off cause my monkey is dead. I'm so mechanical, I... Ben won't wear off cause my monkey is dead. My dad is running out. Just a little bit in your head, go in and lay down. my jungle partner. London Bridge is falling down. about sound, think you You ain't Joe, you ain't Sam, you just am. Have you got a level?